Pirmąją savaitės dieną rytui auštant, moterys atėjo prie kapo, neždamosi paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Jo sutriko ir nežinojo, ką daryti. Bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys įsigando ir nuleido žemyn akis, O tie vyrai prabilo, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Moteris sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalena, Joana, Jokūbo motina Marija. Jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Tas pranešimas jiems pasirodė esąs tuščio šnekos ir jie moterimis netikėjo. Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tik tai drobulės. Jis grįžo atgal be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčijant, Prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko? Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarienu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mūsų sutrikdė – Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo, regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie mūsiškiai buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti. Tuomet jis užsuko pas juos. Įsitaisė su jais prie stalo, paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių o jie kalbėjo. Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie toj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius vienuolika su savo draugais, kurie sakė, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo ramybė jums. Virpėdami iš išgaščio jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip įsigandote? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite. Dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies ir korį medaus. Jis paėmė ir valgė jų akise ir atidavė jiems likučius. Paskui Jėzus tarė jiems. Ar netokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi įsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.